Բարեկամներ տաղավարում ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ արող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Հայրենիքի Արցախ հատվածն արցակագիր բանաստեղծուհի Գոհար Գալստյանի համար դիեզերքի կենտրոնն է։ Ձգողական վերերկրային ուժով օշտված հանգրվան 2020 թվականի աշնանային պատերազմից հետո բանաստեղծուհու հետ հանդիպումը պարտության բարդույթից ազատվելու մարտահրավեր դարձավ երկուսիս համար, որն էլ օրվա թողարկման մեր զրույցի առանցքն է։ Բարեկամներ, իսկ Գոհար Գալստյանը նախ ծրարը բացեց, որը ներկայացնում է Աստված սրտի բնակիչ է խորագրից պատառիկներով։ Այստեղ սրտիս մեջ ես եղել ու ես միշտ եմ իմացել քո տեղը։ Դրա համար էլ քեզ չեմ փնտրել։ Ունեցել եմ պարզապես։ Ով Աստված ունի, լույս ունի ներսից։ Դու իմ ամենահրազատն ես։ Միշտ ես ներկա։ Ինչ էլ որ անեմ, միասին խիղճ ենք, միասին հոգացող, միասին ցավացող, միասին ուրախացող։ Քեզ հետ հուսալի հուսալի քեզ այդ աներկյուղ ու ապահով, քեզ այդ ամենալավ տեղում, անգամ երբ տեղը մի կարքին տեղ էլ չի, բայց քեզ այդ։ Որ կողմ էլ թեքվեմ, լույսի աղբյուրը քեզնից է։ Իսկ դու ուրիշտեղ չես, սրտումս ես։ Քեզ թաքցնելու կարիքը չկա։ Մանավանդ որ ամենաթակունը հենց բացահայտն է։ Ու դու սրտիս միջից բացահայտ տեսանելի ես աչքերիցս քնից ժամանակ իմ երազը մենակ եմ տեսնում։ Երևի, անհաստատ եմ ասում, բայց դու հաստատ սրտիս մեջ զգում ես ու մասնակցում։ Թե չէ ոնց պիտի մենակ սաստեի շնագայլին կամ ինչ հրաշքով էի վարար հորձանքից ազատվել եւ ում հետ էի մտերմորեն ամպերին նստած զրուցում։ Բարև ձեզ գոհար։ Բարև սիրելի Վարդուրի։ Նորից հրաշալի առիթ է զրուցելու համար, կիսվելու ձեզ հետ, լսելու ձեր ստեղծագործությունները, ձեր նոր մտքերը։ Հետաքրքիր է մարդու ուղեղը եւ հատկապես բանաստեղծի միտքը։ Անսանձ է, նա լուրջ չի լինում, լուրջ չի մնում Համաձայն եմ սիրելի Վարդուհի, որովհետև ամենազգայուն սիրտը հենց բանաստեղծի սիրտը պիտի լինի։ Այդպես է։ Մեր ամենայն հայոց բանաստեղծ Թումանյանի սիրտը Տիեզերքի հետ համաչափ տրոփելով հանդերձ ամեն մի ցավացողի հետ ցավալ գիտեր։ Եվ այդպես է ժամանակների սկզբից ու երևի թե այդպես էլ լինելու է միշտ։ Բանաստեղծի ուղեղում անընդհատ փոթորիկ է, մտքերի մրիկ է եւ բանաստեղծը երբեմն մենախոսում է, երբեմն երկխոսում է, երբեմն բազմախոսում է, ինչու չէ նաև, որ process-ի մեջ եք դուք մենակ եք, ինքներդ ձեզ հետ եք, ձեր ստեղծագործության հետ եք, ձեր կողքին ձեր զրուցակիցն է, ձեր զրուցակիցներն են, ով է, աշխարհն է, տիեզերքն է, մարդն է, ծառն է, թուփն է, կենթանին է, ճշնամին է, պատերազմն է, ով է, ինչն է։ Գուցե Աստվածային շնորհ է, որ բանաստեղծը բացի արարելու կարողությունից, Աստվածատուր այդ շնորհից, նաև իր ներսում ամփոփվելու միաժամանակ թե աշխարհի հետ լինելու, թե իր ներսում ինքն իր առանցքի վրա ամրանալու այդ հատկությունն ունի։ Այլապես փուլ կգար բանաստեղծի թե ներաշխարը, որ ամենափխրունն է նաև, թե անկարող կլիներ օգտակար լինել իր բառով, իր խոսքով, իր աղոթքով, այո, նաև աղոթքով իր սիրելիների, իր ազգի, իր հայրենիքի, իր տեսակի, մարդկության ամենազգայուն հարցերի շուրջ։ Այ մենք վերապրեցինք ամենադժվար ժամանակները։ Թվում է, թե պիտի հաղթահարած լինեինք։ Գուցե ամեն մեկս մեր ճափով, մեր ներսում զսպել ենք շատ հարցեր, շատ խնդիրներ, կարողացել ենք անպատասխան թողնել, բայց դիմանալ մեզ բաժին հասած փորձություններին։ Եվ այդ օրերի մեջ շատ ու շատ դժվարին պահեր հաղթահարելով, մեռնել հառնելով ամեն զինվորի հետ, ամեն կորստի հետ, մեր հայրենիքի ամեն մետրը մեզնից մեր հոգու բաժինը հետը դնելով, այդ կորստին երբեք ու երբեք չհաշտվելով, այնուամենայնիվ կարողացել ենք շտկվել, մեզ շտկել, որպեսի ապրենք ու կարողանանք յետ բերել մեր կորածը։ Ես մի տող ունեմ այդ շրջանում գրված բանաստեղծություններից մեկում։ Ասում եմ, միայն ողջը կարող է նորոգվել, միայն ողջը ապրելու հնար է պետք գտնել չմեռնելու համար։ Սա ես ասում եմ 44-օրյա իմ աղոթքներից հետո, երբ ֆիզիկապես էլ արդեն այնքան թուլացած էի, ես 44 օր գիշերները չեմ քնել եւ իմ ընկերները իմ շուրջ ինձ մոտիկ մարդիկ սպասում էին իմ աղոթքին ամեն անգամ ես հրաապարական տարածքում չգիտես ինչու այդ աղոթքը գրի էի առնում աղոթող մեկը որ միշտ աստծո հետ է եւ աղոթքն է ասում իր ամենօրյա այս անգամ զգում էի որ դա պիտի գրի առնեմ։ Ու մարդիկ սկսեցին սпасել այդ աղոթքին։ Գիշերվա կեսին, երբ ես մի քանի րոպե ուշացնում էի իմ գրառումը, մարդիկ ինձ գրում էին, սпасում ենք այդ աղոթքին։ Եվ գրվում էր པարզ մարդկային աղոթք, իր հայրենիքը, իր երկիրը սիրող մարդու աղոթք, որպեսի մեղմացնի ցավը, որպեսի կասեցնի վտանգը, աստծոն բարեխոս անի իր հայրենիքի համար Գրում էի եւ դրանից հետո գիշերը ես չէի քնում շատ տևական ու դա մեկ աղոթք չէր դրանք աղոթքների շարքեր էին ու པարզ աղոթքը դառնում էր բանաստեղծություն Երբ ես բանաստեղծում եմ, աղոթք եմ գրում։ Երբ ուզում եմ པարզ աղոթք ասել, բանաստեղծություն է ստացվում։ Աղոթքի թեման բավականին լուրջ թեմա է գոհար։ Մենք կանդրադառնանք մեր հաղորդաշարի շրջանակներում նաև այդ աղոթքներին բավականին մանրակրկիտ, կվերապրենք նորից այդ օրերը, այդ ամիս, տարին, լավ օրերի նաև սպասումներով եւ այդ օրերին, երբ որ գիշերը աղոթում եք եւ աղոթքներն եք ձեր գրի առնում, նաեւ դուք դրսում նստում եք, վաճառում եք ձեր գիրքը եւ մաս եք անում այդ գումարը Արցախի օգնության համար։ Գուցե մեկին օգնելու համար բռնատեղահանված մարդիկ կային արցախցիներ։ Այս ապրումները որքանով գրականություն դարձան աղոթքներից բացի անզորությունից, որ չես կարող մեծ բաներ անել քո հայրենիքի հաղթանակի համար, ամենափոքրիկ նպաստն անգամ դառնում էր էական մի բան մեծ բան չէր արածս։ Ես էլ փորձեցի որպես գրող իմ ունեցած, իմ ունեցածը գիրքն էր միայն, գրքերից վաճառքը կազմակերպել եւ օրեր շարունակ նույն ժամին հայտարարություն էի գրում հանրային տարածքում, նստում էի Իսահակյանի անվան գրադարանի դիմաց ու այդ հարազատ միջավայրում գալիս էին իմ ծանոթ ընկերներն էլ աջակցում էին եւ Ամեն անգամ 1-2 ժամ նստելով ես հանգանակության գումարը հավաքում էի օրվա վերջում փոխանցում էի հաշվի համարին։ Չեմ կարծում թե արածս մի շատ էական բան էր, բայց դա ավելի շատ իմ հոգու փոքրիկ խաղաղություն ունենալու համար էր։ Դա իհարկե էական էր, դա իհարկե կարևոր էր, երբ որ Արցախցին զգում էր, որ իր համար մեկ աղոթում է, մեկ անհանգստանում է, մեկ իր ունեցած հնարավոր տարբերակներ օգտագործում, հարատել վիշտը լինել կարեկից, գոհար դրանից մեծ ինչ որ բան անել կարծում եմ։ Իմ սիրելի Վարդուհի, նույնիսկ անիմաստ է խոսել դրա մասին։ Իսկապես ցախ ձերքդ պիտի չիմանա աչն ինչ է անում, մի քիչ ճիշտ չէ խոսել այդ մասին, բայց Արցախն ինձ համար անտրոհելի է իմ հայրենիքից։ Հնարավոր չէ դա համարել միայն Արցախում բնակվողի հոգսը։ Ախր ամբողջ Հայաստանը, ամբողջ հայությունը Արցախի հետ միասին, մեր Սփյուռքի հետ մեկ են։ Մի զարգերակով է տրոփում մեր սիրտը, եւ ես կզարմանամ, եթե հակառակը լինի, սիրելի Վարդուհի։ Այդ օրերին մեր ձեռքը հասնում էր ամեն ուղությամբ, ինչ որ հնարավոր է անել։ Կհիշեք, մենք բոլորս ի նպաստ մեր զինվորների հորցում էինք հագուստ ուղարկել, քնապարկեր, պիտանի պարագաներ։ Ամեն ինչ։ Այո, այո։ Եվ դու հարցրեցիր, թե ինչը դարձավ բանաստեղծություն, այ մի բանաստեղծություն կկարդամ հիմա, որ պատկերն ինքնին ասում է այդ օրերի մեր բոլորիս շատ քաջ ծանոթ իրավիճակներ հյուրանոցների մասին։ Խնդրեմ։ Բույն հյուսելու պես ցանց էինք հյուսում, ձեզ պաշտպանելու, թրջունների պես։ Դուք երամներով չվեցիք երկինք, թրջունների պես, թրջունների պես։ Այն պաշտպանական ցանցերը, որ իսկապես ամեն կապի հետ աղոթք էինք ասում, Կանայք հիմնականում դրանով զբաղված էին, իրենց տան հոգսերը թողած, բոլոր-բոլոր գործերը մի կողմ դրած, ժամերով գնում էինք տարբեր մշակույթի կենտրոններում, դպրոցներում, կար այդ հնարավորությունը ցանցեր հյուսել եւ աղոթքով հյուսված ցանցերը հասնում էին զինվորներին։ Գուցե փրկել են շատերին այդ ցանցերը, ինչ ասեմ ցավն այնքան շատ է այս նյութի շուրջ, որ եւ Երանի թե հաղթանակով պսակված լիներ մեր կռիվը։ Երանի թե այսօր ապակինվելու այն ներքին հավատը շատ մեծ լիներ։ Պարզապես մի տեսակ չի վերջացել պատերազմը ըստ էության։ Դրա համար ցավով եմ ես խոսում։ Նման չէ արդյոք մեր պարտությունը։ Երբ որ բանաստեղծը փորձում է գրել, մի տեսակ մտքերը չեն հավաքվում, մի տեսակ գրիչը առաջ չի շարժվում, այս պատերազմ, այս պարտություն ստեղծությունը։ Շատ ավելի ծանր ու իրական է։ Չեմ համեմատի բանաստեղծության հետ, որովհետև բանաստեղծությունը բանաստեղծի գրչի տակ կարող է կերպավորվել, թերի մասերը շտկվել եւ ամբողջանալ։ Ինչի մենք չենք կարող այս պարտությունից հետո շտկվել մեր ռազմական մենք պիտի պայման պիտի շտկվենք եւ դա մեր կարեւոր անելիքն է սիրելի Վարդուհի։ Ես մեր անելիքի դեռ շարունակականության եւ մեր ուժերին եմ ապավինում որովհետև վերջնականապես Աստված չէ մեր խոսքը, ավարտված չէ մեր շտկվելու, մեր վերարժևորելու, ինքներս մեզնից զորանալու հնարավորությունը եւ կարծեմ Աստծուն էլ ապավինելով մենք պիտի կարողանանք մեր ճիշտ առանցքի շուրջ հավաքվել։ Այ հազարամյակներ շարունակ մեր ազգին պատահասել է դավանափոխության պատրանքը, իր տարածքները զիջելու, թշնամուն դիմակայելու եւ իր զարկը ցույց տալու եւ բոլոր փորձություններից հայ ժողովուրդը դուրս է եկել պատվով, փառք ու պատիվ մեր ժողովրդին։ Ու թեև մենք ցեղասպանությունը տեսած, մեր գենի հիշողության մեջ ցեղասպանվածի մշտապես դիմակայելու մշտապես այդ ուժը իր ներսից վերագտնելու փորձությունը հաղթահարողի կարծես մի տեսակ մեր ներկա սերնդին ցեղասպանության այդ հիշողությունը գենի մեջ պատվաստման շիճուկ լինի ապշելու բան է, բայց դա որքան որ կարող է ծանր բաժին բեր լինել մարդու համար, այնքան էլ պիտի լինի դրա ելքերի, դրա ճանապարհների լուծման բանալին գտնելու միջոց դառնալու հնարավորությունը պիտի ունենա իր ներսում։ Շատ դժվար թեմաների մասին ենք մենք խոսում եւ դե խոստովանեմ, որ ինքս էլ լիովին ապակինված չեմ ես ամեն ինչից։ Իսկ մեր գրականությունը հիմա պայքարի մեջ է։ Անպայման։ Մեր գրականությունը ոչ միայն գեղարվեստական գրականությամբ, այլ նաեւ պիտի ասեմ, որ հրապարակագրությամբ շատ գործում շատ ներդաշնակ զարկով տրոփում է մեր բոլոր ցավերին, մեր բոլոր խնդիրներին զուգահեռ։ Չի եղել այնպես, որ գրողը անմասն լինի մեծ կամ փոքր փորձությունների, խնդիրների հանդեպ ճանենա իր մասնակցությունը, այսօր էլ այդպես է։ Այլ հարց է, թե որքանով է գրողի ձայնը տեղ հասնում։ Այ գրական թերթը բավականին մեծ լսարան է, շատ ազնիվ գրողների խոհը մտորումը տեղ հասցնելու եւ այս առումով շատ կուզեի, որ այդ լսարանը հասանելի լիներ բոլորին բարեկամներ եւ թողարկման ավարտին նորից լսենք Գոհար Գալստյանին, որը կշարունակի ընթերցել Աստված սրտի բնակիչ է խորագրով բացված ծրարը։ Բրոնզկով մարդու սիրտը չափելիս ոչ բրաչապ սրտում, ոչ էլ բռի մեջ քեզ չտեսան որտեղից տեսնեին։ Անչափը մեծ, չափողը փոքր։ Փոքրությունը երեխայությունից լիներ, ասեի, բան չկա, հետո, հիմա հետոն է։ Ես որ գլխի էլ չընկնեի կհուշեիր։ Էն հետոն է, որ փոքր չափողների չափանիշներով անչափին հանում է հաշվից։ Բայց էլ ինչ անչափ, որ չտեղավորվի ամենատակ սրտերում, որ լինի ներսում ու լույս չտա, որ բարի-բարի չհուսադրի ու չշարժի ներսից, բարի գործելու, բարին ստեղծելու, արարելու իր նման, շունչ առնելու պես, ջուր խմելու պես է քեզ ամեն պահի նորից գիտակցելը, սրտումս եւ քո սրտի մեջ։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա սեպտեմբերի 11-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր արցակագիր բանաստեղծուհի Գոհար Գալստյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք